bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. <clears throat> Aziz mücahid braderler, Elhamdülillah Allah Subhanahu ve Teala'nın fazli bilen sizler bilen mülaqat qilib turibmiz. Albatta bu mülaqatlarimizdan asosiy maqsad dinni g'amida suhbat qilamiz. Chunki bizni kasbimiz shu. Odamlar kechalari to'planib tijorat maqsadida jamlanadi dunyoviy yoki harom buzuq ishlarni ustiga odamlar to'planib o'zaro bir biri bilan nima qilishadi fikrlashadi biz har vaqt sizlar bilan to'planamiz bitta maqsadimiz bor u ham bo'lsa allohni kalimasini oliy qilishlik albatta biz e, doimiy sizlar bilan uchrashsak iymonlashishlik bilan suhbatimizni ochamiz va bu buning uchun Qur'onga murojaat qilamiz. Bu Qur'on Alloh subhanahu va taolo tarafidan o'zi himoyaga olingan kitob. Buni hargiz va hargiz Qur'on dushmanlari bitta hurufini ham o'zgartira olgan emas, o'zgartira olmaydi ham. <clears throat> Shuning uchun Abduvali qor aka o'zlarining suhbatlaridan bittasida aytgandilarki, ahli Qur'onlar Qur'onga qilgan jafosini ahli kitob yahud va nasorolar Tavrot Injilga qilmagan degan bir so'zlari bor. Ya'ni musulmonlar Qur'on ahli bo'lib turib, Qur'onga qilgan jafosini Tavrot va Injilga Allohning g'azabiga ro'baro bo'lgan Allohni payg'ambarlarni tili bilan la'natlangan Yahud va nasorolar qilgan emas degan. Nimaga? Buni sabablari ko'p. Shu sabablardan bittasi shuki, Tavrot va Injilni Alloh subhanahu va taolo undan keyingi keladigan kitob, Qur'on bilan Alloh taolo nima qilganda to'ldirgan Shuning uchun bu kitoblarni saqlab qolishlikka yoki ularni o'zgartirmaslikka hech ham hojati yo'q edi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu kitoblarni o'zini himoyasiga olgani haqida biror joyda xabar bermagan edi. Shuning uchun ham bu Tavrotni, Injilni Yahudi va Nasoro ulamolar nima qildi? O'zgartirib tashladi. Mana bu o'zgargan kitobni bulardan keyingi kelgan o'sha kitobga e'tiqod qilgan kishilar nima qildi? O'shani o'qib, o'shanga amal qildi. Shayt ular uzr aytsa bo'ladi qiyomat kuniki biz shu o'zimizga qolgan kitobni o'qidik, buni o'zgarganda biz bilmadik deb bahona qilishi mumkin. Lekin Qur'on ahli bu bahonani qila olmaydi. Chunki Qur'onni bitta harfi ham o'zgargan emas. Qiyomat kunigacha o'zgarmaydi. Shuning uchun ham biz mana shu Qur'onni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlaridan keyin bizga qoldirgan omonat shu Qur'ondan biz haq yo'lni taniymiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi Qur'oni Karimda juda ko'p o'rinda buyuryapti. namozni farz qildi jihodni ham farz qildi ro'zani farz qildi jihodni ham farz qildi zakotni farz qildi jihodni ham farz qildi lekin bu ummat jihod qilmaydi ozgina ozgina har joyda ozgina ozgina sanoqli sanoqli mujohidlar jihod qiladi nimaga nimaga muhammad alayhissalom jihod qiladi bu ummat jihod qilmaydi nimaga allohni habibi payg'ambarlarni saidi rahmatan lil alamin muhammad alayhissalom jihod qiladi bu ummatni ulamolari, peshvolari, solih kishilar jihad qilmaydi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytib qo'yibdiki, la izzata illa bil jihad. Jihadsiz izzat yo'q. Rasululloh sallam o'zlari marhamat qildi. Imom Ahmad rahimahulloh rivoyat qilgan hadisda: Du'istu bis-sayfi bayna yada'i sa'a." men qiyomatga yaqin qilich bilan yuborilgan payg'ambarman qilich bilan keldim dedilar mani rizqim mani nayzamni soyasini ostida qilindi va ju'ilatiz zullu was-sagar man khalafa amri zillat xorlik rasvolik mani yo'limga qarshi bo'lgan mani yo'limga xilof ish tutayotganlarga bitib qo'y. Kimki meni yo'limga xilof ish tutyaptimi, unga xorlik, rasvolik bitib qo'yiladi. Va man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kimki o'zini bir qavmlarga o'xshatadigan bo'lsa, u o'sha qavmdan bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak, bu ummat qachon yaxshi kunlarni ko'radi? Bu ummatga bir yaxshi kun bormi degan savolni javobi shu edi. sayf qo'lga olish kerak. Cholg'i asboblarini uloqtirish kerak bu ummat. Bobolari qilich aylantirgan bo'lsa, bobolari naysa otgan bo'lsa, bobolari yoki bugungi zamonaviy qurollar bilan Allohni dushmanlarini qatl qilgan bo'lsa, bu ummat bugun nimaga mashg'ul? Cholg'i asboblarini cholib, kirgoyi qilib, qo'shiq aytishlikka mashg'ul bo'lmoqda. dutor va rubob va g'ijjak va turli-turli asboblarni chalib faqat sharob ichib, mas bo'lib, o'yinga tushib, raqsga tushib yurgan xolos bu ummat. Uni solihlarning vazifasi qalamdan o'tmaydi xolos. Qo'lga qalam oladi. Bir narsani yozadi, bir narsani o'qiydi, shu bilan avvora. Qilich kim ishlatish kerak? Yoki bugungi zamonaviy qurollarni kim ishlatish kerak? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptiki, "Bu'istu Bissayfi, bu'ithu bissayfi bayna yaday sa'a. Qiyomatga yaqin men qilich bilan yuborilgan payg'ambarman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilichlarni hech vaqt qo'ymaslar, o'zlari yo'llarda. Namozda ham, tavofda ham har vaqt o'zlari bilan birga edi. Demak, bu ummat o'zini payg'ambari sallallohu alayhi vasallam jihod qilgandagi jihod qiladi, izzat qaytarib beriladi. Bo'lmasa qaytmaydi. tarixda eshitilardi. O'tgan tarixda bizni zalil bo'lgan tarixlarimizda musulma ayollarni nomusiga tajovuz qilgan ekan salibiylar kofirlar. Lekin erkaklarni tajovuz qilgan degan gapni bugungi zamonaviy salibiylar qilyapti bu ish. Abu G'arib zindonida Iroqda erkaklar nomusiga tajovuz ular. Guatanamada Mana bu Bagromda, Qandahorda ayollarni-ku qilyapti ular. Qilib kelgan tarixda nomusiga tajovuz qilib. Endi erkaklarni nomusiga ular tajovuz qilyapti. Nimaga? Bu zillatda eng past darajasi bu. Past darajasi. Shuning uchun birodarlar biz o'zimizni mas'uliyatimizdan chiqarmasligimiz kerak. bu ummatni qo'zg'ashimiz kerak. Nima bilan? Da'vat bilanmi? Yo'q, amalimiz bilan. Ummat Amerika bilan urushib bo'lmaydi desa, maydonga chiqishimiz kerak, urushsa bo'ladi. Chunki Xudo aytdi: sizlar allohni diniga ozgina yordam bering, Alloh sizlarga yordam beradi. Qadamlaringizni sobit qadam qilib qo'yadi. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ve الله لمع المحسنين Biz yo'limizda jihad qiladigan kishilarni biz o'zimizni yo'llarimizga yo'llab qo'yamiz ularni. Yo'limizga emas, yo'llarimizga. Ularni biz o'zimiz to'g'ri yo'lga hidoyat qilib qo'yamiz. Bu Alloh muhsin kishilar bilan birga dedi Alloh. Juda ko'p oyatda Alloh subhanahu va taolo mücahidleri uzu kollab kuvvetlashini Alloh taolo xabarini berdi. <laughs> Aleysallahu bikafin abdahu Alloh taolo aytadiki Alloh o'zini bandasiga dushmanlarini qarshisida kifoya qilmaydimi? Bala, kifoya Allah Boshqa o'rinda Alloh taolo aytadi: "Fasayakfikahumulloh." Ey Muhammad alayhisalom, sizni dushmanlaringizga qarshi Allohning o'zigina tez fursatda sizga o'zi kifoya qiladi. Alloh g'olib zot. Alloh mag'lub bo'lmaydi. Alloh akbarligiga shak shubha yo'q. Allohi azimligiga, buyukligiga, qudratli ekanligiga shak shubha yo'q. Butun olamning ixtiyori Alloh subhanahu va taoloda ekanligi shak shubha yo'q. O'tgan fir'avonlar bo'lsin, bugungi zamoni zamondagi fir'avonlar bo'lsin, hammasini xoliqi bitta. Hemesini halıkı bitti. Endi mo'min bo'lib turib, Xudoni do'sti bo'lib turib, men bu ishni qilsam menga kim yordam berarkin? Deyishlik bu Qur'onga iymonning zaifligi bu. Alloh taolo har joyda mu'minlarga bashorat beradi. Sizlarning Mavloyini Alloh, sizlarning hojanglar Alloh. Sizlar Allohning qulisizlar, Alloh sizlarning hojanglar. Alloh o'z yordam beradi. Balillahu mavlakum va huwa khayrun nasirin. Sizlarni do'stingiz kofirlar emas, mushriklar emas, munofiqlar emas. Balki Alloh sizlarni hojangiz va u eng yaxshi yordam beruvchi. Alloh yordam beradi. Ya'ni bu yo'lda aytayapman, biz mana bu ummatni qo'zg'ashlik uchun nima ish qilishimiz kerak? Bizdan nima talab qilinadi degan savolga javobimiz shuki, amaliy Amerika bilan hamma urushib bo'lmaydi desa, urushamiz biz. Pokistonda atom bombasi bor, bu bilan hech kim urusha olmaydi deganda, bu super kuchlar kuchi deganda biz urushamiz biz. Inshaalloh bu so'zimizda biz sodiqdir inshaalloh. Kazzob emasmiz. Chunki Amerika iloh emas. Amerika hayot beruvchi, o'ldiruvchi emas. Hayot beruvchi yuhi Alloh, yumit Alloh. quvvat Allohda, izzat Allohda, Alloh aziz qiladi, Alloh xor qiladi. Bu munofiqlar kofirlarni saroyiga yotib olganki, bizni mana bu kofir mushriklar aziz qiladi deb. Yo'q. Ayting ey Muhammad alayhisalom, "Qulillahumma malikal mulk" Butun mulkni moliki podshosi Alloh bo'lgan zot ey Parvardigor. Tu'til mulka man tasha. Mulkingni o'zing xohlaganlarga berasan. Ya'ni bu mulk, dunyodagi mulk Allohning huzurida Rasululloh sallam alayhi vasallam ki, bir pashshani arzışı yok. yo'q. Agar bugan bo'lganda Alloh taolo uzun dushmanlari bo'lgan kofir mushriklarga bir qultum suv bermasdi. Mulk saniki. Xohlagan kishilarga berasan, xohlagan kishilardan olib qo'yasan. Tu'til men man ve tenzi'ul mülke mulka mimman tasha. Va tu'izzu man tasha. O'zing xohlaganlarni aziz qilasan. va tudillu man tasha. O'zing xohlaganlarni xor qilasan. Biyadikal xayr. Seni qo'lingda barcha yaxshiliklar. Innaka ala kulli shay'in qodir. Sen hamma narsaga qodirsan. Bu aqida bu. Aziz qilgan Alloh. Xor qilgan Alloh. Qaranglar arablarning tarixini, islomdan oldingi tarixini. qanday Alloh taolo bilan aziz qildi? Din bilan, islom bilan aziz qildi. Chunki ular Alloh taologa mahkam bog'langanlar. Mahkam bog'langanlar. Wa atasimu billahi huwa mawlakum fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir oyatini ular yaxshi tushunganlar. Allohning diniga mahkam o'zingizni bog'langlar. U sizlarni mavloyini, hojanglar u. ham yaxshi hoja, ham yaxshi yordam beruvchidir. bilib biror tayyorasi yo'q edi bu sahobalarni. Tankasi yo'q, tank yo'q edi. Bugungi zamonaviy qurollar ularda yo'q edi. Mana shu haqiqiy iymon bilan bular dunyoni fath qildi. Rum, Fors mag'lub bo'ldi. Falastin fath bo'ldi. Faqatgina ummat nima o'zini o'sha o'tmishini unutdi. Kitoblarda bor, u yo'qolmaydi u. Amalda qilishlikka nima? Jur'atsiz, g'ayratsiz bo'lib qoldi. Sherlarni farzandlar nimaga aylandi? Tulkilarga aylandi. Mana shu Umar ibn Falastinga yuborgan qo'shinlari ko'p jang bo'ldi. Jang nihoyasiga yetmay shunda qissislar ya'ni bu nasroniylar ulamolar aytdiki sizlar bizni jang bilan yengolmaysizlar xalifaniga xabar qilinglar kelsin agar biz ko'raylik kitobimizdagi sifati kelgan xalifa sizlarda bo'lsa biz jangsiz falastinni eshigini ochib beramiz umar ibn hattobga xabar keldi shunaqa deyilyapti bu kishi madinadan harakat qildi madina bilan falastinni o'rtasi qariyb bir oylik yo'l yo'lga chiqdi, navbatmi navbat yondagi g'ulomi bilan quli bilan bu kishi o'sha markabga minib keladi. Shu Falastinga kiradigan vaqtda navbat shu qullarniki edi. Va olgan kiyimlarda ham bir necha yamoqlari bor edi. Shunda atrofdagi ashoblar aytdiki, "Ya Amir mu'minin, biz hozir kofirlar diyoriga kiryapmiz. Chiroyliroq yaxshi libos kiysangiz, va yaxshiroq bir markabga otga minsangiz va chiroyli bir kiyim kiysangiz nima qilsak? Shu obro' bilan kirsak, bizni xalifamiz ustidan ular masxara qilib kulmasa. Shunda Umar ibn Xattob aytdilar: "Ey qavm, bizni Alloh taolo islom bilan aziz qildi. Islom kelmasdan oldin eng yer yuzidagi xor millat biz edik. Xohlagan millatlar bizni ilib olib ketardi, xohlagancha qul qilardi, xohlagancha bizni nima qiladi zulm qilib bizni mazlum qiladi alloh taolo bizni islom bilan aziz qildi endi biz musulmon bo'lib islomga musharraf bo'lgandan keyin hurmat izzatni kofirlardan umid qilsak alloh taolo bizni yana xor qiladi shundoq kirib olaman kirib oldilar ular kitobini ochib turgandi kitobda yozib qo'yilgandi umar degan musulmonlarning xalifasi tavlotda yozib qo'yilgandi injilda musulmonlarning xalifasi piyoda bir markabni yetaklab va bu markabning ustida ham bir quli minib olgan va ignida mana shuncha sonlik yamog'i bilan kirib keladi deb yozib qo'yilgan. Kitobini ko'rdi, kelib turib yamoqlarni ham sanab ko'rdi, to'g'ri ekan, kalit topib chiqib berdi mana Falastinni kalit. Yaxshi kiyim bilan odam aziz bo'lmaydi. Yaxshi markablar bilan aziz bo'lmaydi. Bugun ummat baraks bo'ldi. Bugun ummat qornini g'amida qoldi. Bugun ummat uyini g'amida qoldi. Bugun ummat bola chaqasini g'amida qoldi. Bugun ummat uy, joy, do'kon, market, bozorlarni g'amida qoldi. Va ummatda shunday bir razil sifat topildiki, dinini sotib qornini to'yg'izadigan bo'ldi. Dinini sotib yaxshi kiyimlarni kiyadigan bo'ldi. Dinini sotib yaxshi markablarga minadigan bo'ldi. dinini sotib o'ziga qasrlar quradigan bo'ldi. Mana bunday razil pastkashliklarga bu ummat qolardi. Islomni qana qilib qurilgandi? Jonini sotib, molini sotib qurilgan. Nikolay podshoh bo'lgan vaqtida Rossiyada Kaufman degan Moron nahrida Turkistonda gubernator bo'lgan general nimadan aylangan ekan? Madrasadan aylangan ekan Mavrounlarda, Buxoro, Samarqandlarda. Madrasalarga kirib, bolalarni chaqirib kirib, nimaga sizlar diniy madrasaga kirdingiz desa, biz madrasaga shu maqsadda kirdikki, o'qisak, olim bo'lsak, muftiy bo'lsak, qozi bo'lsak, imom bo'lsak, mutavalli bo'lsak, shu diniy ishlarda ishlasak dedik. A nimaga bular dedingiz desa, chunki bu sohada bo'lgan kishilar xalqlarning eng obro'li kishisi bo'ladi. Yaxshi taom yedi, yaxshi kiyinadi, yaxshi yuradi, yashaydi. Odamlar hammasi ularni ko'tar-ko'tar qilib hurmat qiladi. Shuning uchun biz o'qiyamiz madrasalarda. Boshqa maqsadina yo'qmi? Yo'q hech. Yo'qmi boshqa maqsadina? Yo'q maqsadimiz yo'q. Keyin Nikolay podshoh xat yozgan ekanki, siz 50 yilgacha xotirjam bo'ling. Bu Mavaron Nahr diyorida inqilob bo'lmaydi. Chunki bu millatga peshvo bo'laman deyotgan kishilar qornini g'amida qopti. Kiyimini g'amida qopti, uyini g'amida qopti. Shuning uchun bu millatdan endi inqilobchilar chiqmaydi. Siz 50 yilgacha hukumat xotirjam qilavering. Chunki bu katta 15 yosh, 20 yosh bolalar endi ular yana 50 yilgacha faqat qonini g'amida o'tadi. deb turib xat yozgan ekan. Haqiqatda shunaqa bo'lgan. Bugun ham ummat holi shunaqa. Madrasalarni hammasini g'ami yaxshi ish, yaxshi kiyinish xolos. Madrasalar, masjidlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida aqidani o'rganib amalga oshiradigan, shu yerlardan jihodlarga saqlanib chiqiladigan markazlar bo'lgan. Mujohidlarning sangari bo'lgan masjid madrasa. Yo bugun u yerda jihod qilayotganlarni terroristlar deb fatvo beriladigan markazlarga aylangan. Kofirlarni maqtab, ulug'lab ularga tili qilinadigan, lagambardorlik qilinadigan markazlarga aylangan. Chunki ummatta, tarixda ilmi, ma'rifati agar shu Allohning diniga tol amal qilishlik yo'lida ishlatilsa, ilm otini choptirib ketayotgan kishini qo'lidagi qamchiga o'xshagan. Qamchini tezlatib, sikillatib, qamchi bilan urib, otini oldiga olib ketgan. Lekin Allohning dinidan chiqib, Allohning diniga xiyonat qilingan vaqtidagi ilm bilan ma'rifat xuddi igna bilan qilib qo'yilgan uxlatadigan odamlarni behush qiladigan, behis qiladigan nimaga bir davoga aylangan xolos. Ilmi bor, uni nimaga ishlatadi? Faqatgina shu o'zini Ha falon joyda muncha odam musulmonlar shay deb desa, parvo qildirmaydigan, ilmi bilan o'zini o'zi aldaydigan bir aldov vositasiga aylangan. Chunki amalsiz o'qilingan ilm shunaqa bo'ladi. Shuning uchun bugun bu ummatga amal kerak. Amal kerak. Qur'onga amal qilib ko'rsatish kerak mana. Ha. Bugun yer yuzida xilofat o'rnatsa bo'ladi. Bugun musulmonlarning ichidan chiqqan munofiqlar nima deyapti? Endi biz Qur'on qonunini o'zgartirishimiz kerak. Fiqh qonunlarini o'rgatishimiz kerak. Sunnatni endi bu hayotga kerak emas deyapti ular. Nimaga? Musulmonlar Qur'on bilan hukm qilsa bo'ladi degan ishonch oqlamadi endi ular. Endi faqat yer yuziga demokratiya hukm qila oladi xolos deb hozir yangi-yangi shiorlar bilan chiqyapti ular. Yo'q, biz ularga aytishimiz kerak. Bu Qur'onni Alloh nozil qilgan. Qiyomat kunigacha bu Qur'onni ahllari bu Qur'onni hokim qiladilar. Yo'q, bizning mas'uliyatimiz juda ham katta bo'ladi. Buni esdan chiqarmasligimiz kerak. katta mas'uliyatimiz bor, katta g'oyamiz bor. Bu g'oya maqsad yo'lida mayda chuda narsalar bizni bu yerdan nima qilmaslik kerak, chiqarib olmaslik kerak. Ma'lum bir muammolar, ma'lum bir mushkilotlar sababli asosiy vazifamizni biz unutib qo'ymasligimiz kerak. Bo'lmasa biz ham o'sha qornimizda g'abida qolgan ummatdan farqimiz qolmaydi, birodarlar. Ba'zi yaxshi-yaxshi mujohid birodarlar safdan ketib qoladi, jihad safidan ketib qoladi. dunyoga mukkasam ha? qoladi. Shuncha jihad qilib qilib yurib bir xotin ola olmadim. Endi bir borib bir maddikorlik qilib, bir savdo qilib, bir tijorat qilib bir xotin olmoqchiman. Buni misoli o'sha Musa alayhisalom aytdiki, o'sha bularga bedana go'shtlar tushardi. Osmondan turli-turli noz ne'matlar tushardi. Ular aytishdiki, "Ya biz bu nimaga sabr qilmaymiz? Bir xil ikki xil ovqatga sabr qilmaymiz." bizga shu yerdan unib chiqadigan sabzavotlarni chiqarib ber deganda sizlar oliy narsani bir past narsaga almashtirasizlar. Alloh taolo jihad bilan izzat berdi. Agar seni taqdiringda bitib qo'yilgan bo'lsa uylanishlik jihad sabida uylanishligingga hech kim qarshilik qila olmaydi. <coughs> Chunki Rasululloh sallamdan hadis bor ekan, Alloh subhanahu va taolo 3 toifa kishilarga yordam berishlik Allohning zimmasidagi haqdir degan. Birinchisi Allohning yo'lida jihad qilayotgan mujohid. Ikkinchisi qullikdan o'zini ma'lum miqdor pulga ozod qilgan kishi. Ya'ni buncha pul topib beraman, meni qullikdan ozod qil degan. Uchinchi uylanmoqchi bo'lgan kishiga. Ularga yordam berishligi Allohning zimmasidagi haqdir. Bu g'oya emas u uylanishlik. G'oya emas u bir mansabga ega bo'lishlik. G'oya emas bir yaxshi bir mashina minishlik, g'oya emas bir vazifa olishlik bir hukumatlarga kirib. Bu shaytonning vasvasalari xolos bu. Xosatan jihad qilib yurgan, o'zini jonini vaqf qilgan, og'ir vaqtlarda mustahkam tog'singan turib bergan mujohidlarni ozginagina bir arzimas narsaga aldanishligiga odam kulgisi keladi. Senku tog'i cho'qqisiga, hech kim chiqmagan cho'qqiga shunday bir islomdagi oliy ibodatga chiqyapsan. endi bir arzimasdan deb haligi burgani deb ko'rpani kuydiribdi deb shunga o'xshaydi xolos agar alloh taolo seni taqdiringda bitib bo'lgan bo'lsa seni uylik joylik bo'lishingni alloh subhanahu va taolo seni oyog'ingni tagiga olib kelib qo'yadi mana narsani seni o'shanda og'ir joylardan og'ir mashaqqatlardan qiyin o'rinlardan olib chiqqan zot seni o'sha biyobon ko'llarda tog'larda rizqini yetkazayotgan zot seni shu dunyoviy hojatiga xoh uylanish bo'lsa, xoh boshqa narsa o'zin ado qila olmaydimi? Nauzu billahi min zalik. Hu, Alloh taolo qodir zot bu Faqat seni imtihon qilyapti. Seni imtihon qilyapti. Qani sen nima uchun yurgansan? Sahobalar radhiyallohu anhum ular o'zini hayotida asosiy maqsadini esdan chiqarmagan. Makka Madinani tashab chiqib ketdi ular. Bola chaqalar bordi Makkada, Madinada. Yer yuziga sochilib ketdi jihad qilib. Shahid bo'ldi, o'sha yerda qolib ketdi. Chunki ular o'zini vazifasini yaxshi biladi. Yaxshi biladi. Abu Ayyub Ansori 93 ga kirganda Madinadan chiqib Istanbulga kelib Turkiyada dafn bo'ldi. Men qariganman, endi bola chaqam, nevaramni oldi o'tirsam bo'ladi, uzrim bor desa bo'lardi. Madina bilan Makkada dafn bo'lishi har bir musulmonning orzusi. lekin sahobalar uchun bundan muhimroq ish bor edi bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.